14. nodaļa - Raganas triumfs. Tikko ragana bija aizskrējusi, Aslans sacīja, mums tūliņ jāiet no šejienes projām. Šī vieta tiks izmantota citiem nolūkiem. Šovakar uzcelsim nometni pie Berūnas brasla. Ik viens, protams, vai mīrais zinkārības uzzināt, kā viņš vienojies ar raganu, bet lauva joprojām izskatījās bargs, Visiem ausīs vēl skanēja viņa draudīgais rēciens, un tāpēc neviens neuzdrošinājās neko jautāt. Pēc maltītes, ko visi ieturēja kalna galā zem klājas debes, jo saulē rasi jau bija nožuvusi, viņa nojauca telts un savāca mantas. Jau priekšpusdienā viņa nesteidzīgi devās ziemeļa austrumu virzienā, jo līdz Berūnas braslam tālu nebija jāiet. Ceļojuma sākumā Aslans paskaidroja Pīteram kaujas plānu. Tiklīdz Ragana pabeigts savus darbus pie akmens galda, viņš sacīja, Viņa ar savu komandu droši vien atkāpsies uz pilu un gatavosies aplenkumam. Iespējams, ka tev izdosies viņus aizturēt ceļā. Varbūt arī nē. Tad Aslans izstāstīja divus kaujas plānus. Vienu, ja nāksies cīnīties ar raganu viņas piekritējiem mežā, otru, ja būs jāuzbruk pilī. Viņš deva Pīteram neskaitāmas padomas, kā vadīt kara operācijas, piemēram, tev jāizvieto kentauri tur un tur, vai tev jāsūt izlūk, lai pārliecinātos, vai viņa nedara to un to. Beidzot, Pīters jautāja, vai jūs būsiet ar mums aslan? To es nevaru apsolīt, atbildēja Lauva un turpināja viņu pamācīt. Ceļojuma beigu daļu Aslans pavadīja kopā ar Sjūzenu un Lūsiju. Viņš gandrīz neko nerunāja un izskatījās ļoti bēdīgs. Vēl bija tikai pēcpusdiena, kad viņi nonāca vietā, kur ielai kļūpa plata un upe sekla, Tas bija Berūnas brasls, un Aslans lika apstāties šajā upes krastā. Pīters iebilda, vai mums nevajadzētu celt nometni pretējā upes krastā, ja nu ragana pēkšņi uzbrūk naktī. Aslans šķiet aizdomājas par kaut ko citu satrūkās, sapurnāja krēpes un jautāja, ko tu teici? Pīters atkārtoja savas aizdomas. Nē, Aslans tikko dzirdam atbildēja, nē, šonakt viņi neuzbruks. Tad dziļi nopūtās un piebilda. Tas labi, ka tu par to iedomājies. Kā īsts karavīrs, tikai šoreiz tam nav nozīmes. Visi sāka celt nometni. Aslana noskaņojums tajā vakarā ietekmēja visus pārējos. Pīters, iedomājoties vien, ka nāksies cīnīties vienam pašam, bija satriekts. Zēns nebija gaidījis, ka Aslans varētu viņus pamest. Vakariņas tika ieturēts, nepārmijot ne vārdu. Visi jūta, cik ļoti šis vakars atšķiras no iepriekšējā un pat no šī rīta, it kā labie laiki vēl īsti nesākušies, būtu jau beigušies. Skumjā sajūta tik ļoti ietekmēs Jūzenu, ka nolikusies gulēt viņa nekādi nevarēja aizmigt. Meitene grozījās no viena sāna uz otru, skaitīja līdz simtam, līdz izzirda, ka lūsīja tumsā viņai blakus smagi nopūšas. Vai arī tu nevari aizmigt, vaicājas Jūzen? Nē, atbildēja Lūsija, es domāju, ka tu guli. Paklau, Sūzan, nu? Man ir briesmīgi priekšnojot, ka mūs gaida liela nelaime. Vai patiesi? Atklāti sakot, arī man ir tāda nojauta. Tas saistīts ar Aslanu, Lūsija sacīja, vai nu ar viņu notiks kaut kas briesmīgs, vai arī viņš pats kaut ko briesmīgu izdarīs. Visu dienu viņš bija dīvains, ieminējās Sūzana. Lūsija, vai viņš teica, ka nebūs ar mums kaujas laikā? Vai tev neliekas, ka Aslans grib klusītēm aizbēgt no mums? Kur viņš tagad ir, jautāja Lūsija, vai teltī? Domāju, ka nē. Susan, iziesim ārā un paskatīsimies, varbūt satiksim viņu. Labi, iesim, piekrita Susan, mieksīgi un tā nenāk. Meitenes klusiņām lavījās starp gulētājiem un izslīdēja no telts. Spīdēja spošs mēnesis, Visapkārt valdīja dziļš klusums, tikai ūdens burbuļoja pār akmeņiem. Pēkšņi Jūzena sagrāba lūsijai aiz rokas un čukstēja - skaties! Pašā klājuma malā, kur auga koki, viņas ieraudzīja lauvu. Viņš lēnām gāja uz meža pusi. Neteikdams vienu otrai nevārdu, abas meitenes viņam sekoja. Aslans kā augšā pa stāvo kalnu nogāz un tad pagriezās pa labi, pēc visas priežot, Lauva gāja pa to pašu ceļu, pa kuru viņš šodien visus bija atvedis šurp no akmens galda. Viņš gāja arvien tālāk un tālāk, te pazutumšā ēnā, tad kā parādījās baltā mēnesis gaismā. Trīs meiteņu kājas bija rasā samirkušas lapjas. Tādu viņa saslanu redzēja pirmo reizi, galva nokārta, asta nolaista gaita lēna, lēna, it kā viņš būtu ļoti, ļoti noguris. Brīdī, kad viņš čērsoja plašu klājumu, kur nebija ne mazākās ēnas, lai paslēptos, lauva apstājās un paskatījās atpakaļ. Skriet prom bija par vēlu, un meitenes viņam tuvojās. Kad māsas bija pienākušas klāt, Aslans sacīja: Ak, bērni, bērni, kādēļ jūs nākat man līdzi? Mēs nevarējām aizmigt, atbildēja Lūsija un juta, ka vairāk nekas nav jāsaka. Kaslans tāpat visi saprot. Vai mēs drīkstam iet kopā ar jums? Lūdzu, vienalga uz kurien, Sjūzana sacīja. Kopā? Aslans pārvaicāja un aizdomājās. Tad viņš teica, jā, jūs varat nākt man līdzi. Šo nakti es labprāt pavadīšu ar draugiem, bet apsoliet, ka apstāsieties tur, kur es teikšu, un netraucēsiet man vienam doties tālāk. Ai, paldies, paldies! Mēs darīsim tā, kā jūs liksiet, iesaucās abas meitenes un viņi devās uz priekšu. Lauva pa vidu un meitenes katra savā pusē, bet cik lēni viņš gāja. Lielā karaliskā galva bija noliekta tik zemu, ka purns gandrīz skāra zāli. Te pēkšņi viņš paklup un klusu ievaidējās. Aslan, mīļo Aslan, sauc Lūsija, kas noticis, pastāstiet mums. Vai nesat slims, mīļo Aslan, jautājas Jūzena. Nē, esmu noskums un vientuļš. Uzlieciet rokas uz krēpiem, lai jūtu, kas esat man līdzās. Meitenes darīja to, ko nekad nebūtu uzdrošinājušās bez viņa atļaujas, bet pēc kā bija ilgojušās, kopš pirmo reizi lauvu ieraudzīja. Noslušās rokas iegrim brīnišķīgajās krēpēs un sāka tās glāstīt. Tā viņa gāja visu atlikušo ceļu gabalu, Drīz meitene saprata, ka viņa kāpj kalnā, kur galā atrodas akmens galds. Ceļš veda pa to nogāzes pusi, kurā koki aug gan arī līdz pašai kalna virsotnē, un kad viņi bija nonākuši pie pēdējā koka, ap kuru auga daži krūmi, Aslans apstājās un sacīja: Ak, bērni, bērni, te jums jāpaliek, lai kas arī atgadītos, neviens nedrīkst jūs ievērot. Ar Dievu! Abas meitenes sāka rūkti raudāt, lai gan pašas nesaprata, kāpēc. Viņas piekļāvās lauvam un skūpstīja zvēra krēpes, muti ķepas un lielās skumjās acis. Tad Aslans pagriezās un devās uz pašu kalnu virsotni. Lūsija un Sjūzana paslēpšos krūmos skatījās viņam pakaļ, un lūk, ko viņas ieraudzīja. Ap akmens galdu bija sapulcējies milzīgs pūlis. Lai gan joprojām spīdēja mēnesis, Daudz turēja lāpas, kas stipri dūmoja un dega draudīgām sarkanām liesmām. Kas tik tur nebija? Cilvēkēdā ir milzīgiem zobiem, vilki, cilvēki ar buļu galvām, ļauno koku un indīgo augu garu un dažādi citi radījumi, kurus es neaprakstīšu citādi pieaugušie, neļaus jums šo grāmatu lasīt. Tur bija neģēļi, ļaunās burvis, lietuvēni, dažādas parādības, pretekļi, meža garu un citi nešķīsteņi. Īsi sakot, visi tie, kuri bija raganas pusē un kurus vilks pēc viņas pavēles bija savācis kopā, un vidū pie akmens galda stāvēja pati ragana. Kad briesmoņi ieraudzīja, ka lēni tuvojas varenais lauva, viņi sāka šausmām gaudot un kaut ko buldurēt. Kādu brīdi likās, ka pat ragana bailēs sastingst. Taču drīz vien viņa atguvās un mežānīgā ļaunumā iesmējās. Muļķis! Viņa kliedza, muļķis atnācis! Sasieniet viņu pamatīgi! Lūsīna Sjūzena alpa aizturējušas gaidīja, kas lans rēgdams metīsies ienaidniekiem virsū, bet tas nenotika. Smīkņādams un glūnādams, sākumā gan neuzdrīkstēdams viņam tuvoties un izpildīt pavēli, aslanam pienāca klāt četras ļaunās burves. Sasieniet viņu vai dzirdat? Ragan atkārtoja. Burves metās viņam virsū un triumfēdams spiedza – jo redzēja, ka aslans pat nemēģina pretoties. Tad pārējie ļaunie punduri un pērtiķi joņoja tām palīgā un visi sakrituši milzīgiem lauvam virsū nogāza zvēru uz muguras un sasēja ķepas. Visi kliedza un priecājās, it kā būtu paveikuši varoņdarbu, lai gan pietikt ar vienu ķepas sitienu un visi uzbrucēji būtu pa galam, bet aslans nekustējās ne no vietas un neizdvesa neskaņas pat tad, kad ienaidnieki savilka virves tik cieši, līdz tās iegriezās miesā. Tad aslams sāka vilkt pie akmens galda. Pagaidiet! Ragan uzsauca. Vispirms viņš jānoskuj! Viņas piekritēja sāka neķītri rēkt, un cilvēkētais ar šķērēm rokās pienāca un notupās pie aslana galvas. Šņik, šņik, šņik. Zemē krita cirtu zelts – Tad cilvēkādais piecēlās un bērnu no savas slēptuves ieraudzīja pavisam citu aslanu. Galva bez krēpiem izskatījās tik maza. Arī ienaidnieki ievēroja šo pārmaiņu. Bet tas taču tikai liels kaķis, viens iebriecās, un no kā mēs baidījāmies, spiedz otrs. Un aplēnkoši aslantie sāk ņirgāties par viņu. Kis, kis, nabaga kaķēna, vai cik peļu šodien noķēri, vai kaķīt vai negribi pieniņu. Ak, kā viņi drīkst! Iesaustās Lūsija, asarām tekot pār vaigiem. Nezvēri! Mežoņi! Kad aprim pirmais satricinājums meitenes redzēja, ka aslans bez krēpēm izskatījās vēl drošsirdīgāks, skaistāks un pacietīgāks nekā iepriekš. Uzlieciet viņam uzpūrni! Ragana pavēlēja. Pat tagad, kad aslanu vilka virsū uzpūrni viens viņa milzīgo žokļu kodiens – un divi, trīs no tiem paliktu bez rokām, bet lauva joprojām nekustējās. Likās, ka tas vēl vairāk satricināja šo pūli. Visi kā viens metās viņam virsū, pat tie, kas tikko bija baidījušies tuvoties sasietajam lauvam, tagad atguva drosmi. Pāris minūšu Aslanu vispār nevarēja redzēt, tik cieši briesmoņi bija viņu aplēnkuši. Tie spēra, sita, spļāva un izsmēja lauvu. Beidzot, tas visiem apniku viņi sāka vilkt lauvu pie akmens galda daži grūda, citi stūma. Viņš bija tik milzīgs, ka viņi tik tikko spēja to uzcelt uz galda. Pēc tam virves tika savilkts vēl ciešāk. Kļēvuļi, kļēvuļi, Sjūzana elsoja. Viņa baidās no aslana. Pat tagad! Aslana piesēja pie plakana akmens. Tagad viņš bija kā viena vienīga auklu jūra. Visi apklus. Četras ļaunās burvas ar lāpām rokās stāvēja galda galos – Ragana nomet apmetni un atkal tāpat kā iepriekšējā naktī bija redzams viņas kailās rokas, tikai tagad Edmunda vietā raganas priekšā bija aslans. Viņa sāka trīt nazi. Kad tas lāpu gaismā laistījās, meitenēm likās, ka nazis ir nevis no metāla, bet no akmens, un tam ir savāda draudīga forma. Beidzot, ragana pienāca tuvāk un nostājās pie aslana galvas. Viņas seja naidā raustījās, bet lauva joprojām nekustīgi skatījās debesīs, un viņa acīs nebija ne dusma, ne baila, tikai skumjas. Viņa pieliecās un pirms nogalināt drebošā balsī vaicāja: Nu, kurš no mums uzvarēja? Muļķi, vai tu tiešām domāji, ka ar savu dzīvību glābsi nodevēju? Tagad es nogalināšu tevi viņa vietā. Tā mēs esam vienojušies, un noslēpumainā maģija būs gan darīta un kad tu būsi miris. Kas gan man aizkavēs nogalināt arī viņu? Un kurš tad izraus zēnu no manām rokām? Tu esi man devis nārniju uz visiem laikiem, zaudējis savu dzīvību un neesi izglābis nodevēju. Un tagad, kad tu to zini, mirsti. Bērni neredzēja, kā viņš tika nogalināts. Mētens nespēja to skatīties un aizsēdz seju ar rokām.